بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نشكر الله سبحانه وتعالى kutuwafikisha kwa ونعمه هي uzima wa kuiona Ramadhan kufika katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan tukiwa na siha na afya tukiwa ni wenye kujaliwa kufunga mwezi huu wa Ramadhan na kuhudhuria katika masajid kwa ajili ya ibadati kama ilivyokuwa kawaida kwamba muda huu ni muda wa kukumbushana mawili matatu yanayohusu dini yetu ya Kiislamu kwa ujumla na baadhi ya ahkam za mwezi huu wa Ramadhan bil khusus na nataraji mashekhi mbalimbali wamezungumza maudhui mbalimbali mbali na mimi nitachangia sehemu katika ukumbusho katika dakika hizi chache insha Allah tutaona miongoni mwa aya za Allah subhanahu wa ta'ala na kuwaidhika ndani yake kwa sababu bora ya fawaid ni fawaid zinazopatikana bora ya faida ni faida zinazopatikana katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ambapo ndani yake kuna miongozo yake kuna maelekezo yake Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar wama lakum min duni allahi min awliya thumma la tunsarun mwezi huu wa Ramadhan ni bora katika miezi ya kukumbushana, ni miezi bora katika miezi ya kukumbushana, na kwamba miezi yote ni ya kukumbushana, lakini Ramadhan ni mwezi ambao tukikumbushwa, ukumbusho ule tunaukumbuka na kuupokea kwa haraka. Na ukumbusho katika mwezi wa Ramadhan unaenea mambo yote sio lazima ahkam za funga tu bali mambo yote ya dini ya Kiislamu na yote yana uhusiano na kufungamana na mwezi wa Ramadhan kwa njia moja kwa moja au isiyokuwa ya moja kwa moja katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tarkanu ila alladhina dhalamu fatamassakumun nar na wala msiegemee kwa wale waliodhulumu msiingie katika mitego ya waliodhulumu mkafuata mienendo yao mkafuata maelekezo yao mkawapenda na kuwanusuru wale waliodhulumu wala tarkanu ila alladhina dhalamu msiwegemee na kuwapenda na kuwanusuru waliodhulumu kwa sababu kufanya hivyo fatamassakum nar kufanya hivyo kutawapelekea mchomwe katika moto wa jahannam wamalakum min duni llahi min awliya na nyinyi hamna mwenye kuwanusuru nyinyi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake yeye ndiye mwenye uwezo wa kuwanusuru nyinyi na wala sio hao waliodhulumu ambao mnawategemea mnawapenda mnawanusuru wama lakum min duni llahi min awliya hamna mwingine anayeweza kuwanusuru nyinyi akakutoeni katika majanga mbalimbali mbali akawatoeni katika udhalili akawaokoeni kutokana na, maradhi na mabalaa ya njaa na mengineyo akawatoeni katika ufukara na umaskini akawatoeni katika maradhi mbalimbali isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala wa malakum min duni llahi min awliya hakuna anayeweza kuwanusuru nyinyi zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala idhan Allah subhanahu wa ta'ala hapa anatukataza kuwategemea na kuwanusuru alladhina dhalamu ni kina nani alladhina dhalamu ambao wamedhulumu waliodhulumu hapa wanaingia alkufaru wa ahlul bid'a walfusaq wanaingia makufar wanaingia ahlul bid'a wanaingia watu wa maasi wa fisq wote wanaingia katika aya hii alladhina zalamu wala tarkanu ila alladhina zalamu wanaingia ahlul bid'a wanaingia makufar kwamba msiwanusuru makufar na kuwapenda msiwanusuru ahli bid'a na kuwapenda msiwanusuru mafusaq ambao wanalingania katika fiski zao na kuziuza fiski zao fisqi zinauzwa yani zinapambwa katika jamii na watu wanazieneza fiski kwa hiyo msiwanusuru katika fiski zao watu wa bid'a msiwanusuru katika bid'a zao mkawaunga mkono mkawafurahikia kufanya hivyo fatamasaku nar utawapelekea uingie katika moto wa jahannam mchomwe na Allah subhanahu wa ta'ala maana yake ayuha almuslim muislam ana kipimo cha kisheria katika mambo yote yanayomtokea katika uhai wake matukio yote yanayotokea mbele yake ana kipimo cha kisheria je matukio haya ni anayapenda Allah subhanahu wa ta'ala au hayapendi wanaofanya matukio haya wanaridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala hawaridhiwi ikiwa anayapenda Allah subhanahu wa ta'ala na wewe uyapende matukio hayo na wanaofanya matukio hayo ikiwa wanaridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na wewe uwaridhie na ikiwa hawaridhiwi na Allah subhanahu wa ta'ala wewe hutakikani kuwaridhia waala dhalik kwa maana hiyo muislamu asiwe mwepesi wa kushabikia mambo yanayofanywa na makufaa na asiwe mwepesi wa kushabikia mambo yanayofanywa na ahlul bid'a wal dhalalat na asiwe mwepesi kushabikia mambo yanayofanywa na ahlul fisq watu wa fasik watu wa maasi asishabikie kwa sababu kufanya hivyo inaingia katika arrukunu ila alladhina dhalamu kuwanusuru wale waliodhulumu na Allah aliposema wala tarkanu ila alladhina dhalamu usijiingize na ukawategemea ukawanusuru ukaunga mkono wale waliodhulumu inaingia kuunga mkono kwa moyo kuunga mkono kwa maneno na kuunga mkono kwa vitendo yote inaingia katika rukun الركون يكون بالقلب والفعل والقول kuwanusuru waliodhulumu ambao tumesema ni makufar ahli bid'ah na ahli fisq kunaingia kwa maneno kwa moyo na kwa vitendo ama kwa moyo dhahir, kwamba moyo wako unamili na kuwapenda makufar na ahli bid'a, ahli fisq, ukawa katika moyo wako hata kama hujatamka unawafurahikia yale wanayoyafanya ya kufru na yale wanayoyafanya ya bid'ah unawapenda na yale wanayoyafanya ya fisq, unawapenda au mtu ni kafir akafanya jema moja kwa sababu ya ile jema moja ukampenda mazima na kufuru yake mtu wa bid'a ukampenda mazima na bid'a yake kwa sababu kafanya jema moja katika uislamu kuna mlango wa alwala walbara mlango wa kupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kunusuriana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile kuchukiana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na hii huu ni mlango mkubwa sana katika akida ya Kiislamu kwamba kafir yajibu an tubghidahu kafir lazima umchukie kwa sababu ka, ni kafir la yaani kwamba unapomchukia maana yake ukamfanyia uadui ukampige umwibie hapana simdhulumu haki yake lakini unachukia shakhsia yake kwa sababu ya kufuru yake hakadha sahib bid'a unachukia bid'a yake aliyokuwa nayo kwa sababu ya kufanya kwake bid'a hakadha mtu wa fisq la budda min alhubbi fillah walbughdhi fillah lazima kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na huu ni mlango mpana sana kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wala tarkanu ila alladhina zalamu usiegemee kwa waliodhulumu ukawanusuru ukawasifu inaingia katika mioyo ukawa unapenda kwa mioyo au ukawapenda kwa mdomo ukawa unazungumza unawasifu unawasifu kwa sababu tu wamefanya mambo fulani mazuri mfano makufar wanasifika kwa ahadi nzuri kwa ahadi akisema tukutane saa tisa yani makufari wa nchi za magharibi akisema tukutane saa tisa ni saa tisa kweli hili jambo zuri lakini haina maana sasa umpende mazima mazima kwa sababu ya kufanya kwake uzuri katika jambo la ahadi la haina maana hiyo alkufru ashaddu min dhalika kufru aliyokuwa nayo ni kubwa kuliko hilo wa hakadha mubtadi' mtu wa bid'a inawezekana mtu wa bid'a akazungumza jambo fulani la haki akamraddi kafir akazungumza jambo la haki akamjibu kafir jambo la haki kwa sababu tukaisema haki hii wewe ukampenda mazima mazima hakuna mtu mzuri kama huyu watu wengine hamna kitu pamoja na kwamba mtu huyu mutalabbisun bid'a ameshikamana na bid'a wa dalalat na ameahidiwa adhabu na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya zile bid'a alizokuwa nazo wala tarkanu ila ila alladhina dhalamu fatamassakum an-nar tukiangalia matukio yanayoendelea sasa hivi katika ulimwengu wa Kiislamu mizani hii ya kisheria imekuwa ngumu kwa watu wengi sana utakuta baadhi wanawasifu mayahudi kwamba wale watu wako vizuri, bali utamkuta moyo wake unawapenda kabisa Mayahudi na kuwanusuru kabisa Mayahudi. Moyo wake achilia mbali tu kuwa anazungumza kuwasifu silaha walizokuwa nazo, uwezo waliokuwa nao, lakini mapenzi yale yamepenya katika moyo wake. Moyo wake unaona wale watu wazuri kabisa na hawana tatizo lolote bali wengine wanaathiriwa na komenti za mitandaoni za makufari wengine katika mitandao au watu wengine wasiojielewa za kuwasifu watu wale katika mambo yao ya kidunia kwamba wako vizuri na yeye akasifu na akaingiwa na mahaba ndani yake la shakka anna hadha khatar anna hadha khatarun adhim jambo hili lina hatari kubwa sana kwa sababu huku ni kuwapenda ahlul kufri huku ni kuwapenda makufar na haijuzu kwa muislamu kumpenda kafi la shaka fi dhalik uislamu uko mbali kabisa na jambo hili watu hawa unawawasifu wamemtukana Allah subhanahu wa ta'ala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 bali wanaenezeana hizo munkarat wakalaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala vipi uwapende watu kama hawa mal'unin wamelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala idhan vyovyote itakavyokuwa maendeleo yoyote watakayokuwa nayo teknolojia yoyote silaha zozote watakazokuwa nazo uwezo wowote watakaokuwa nao haukufanyi wewe uwapende na kuwanusuru ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار nar vyovyote iwavyo haitakikani wapende watu kama hao lakini vile vile tukiangalia kwa upande wa pili vile vile kuna watu wanawanusuru arrafidha marafidha hawa shi'atu rafidha mashia wa kirafidha wanaomtukana Abu Bakr na Umar na Uthman wanaomtusi mke wa mtume sallallahu alayhi wasallam wanaomwabudu Hussein na Ali badala ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wanarusha kombora wanasema ya Hussein ya Hussein wanasema ya Ali ya Ali badala ya kusema ya Allah ya Allah wanaomba nusra kwa Ali wanaomba nusra kwa Hussein badala ya kuomba nusra kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati Allah subhanahu wa ta'ala anasema iyyaka na'budu tukiswali tunasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in peke yako e Allah tunakuabudu na kwa peke yako tunakutaka msaada wao wanataka msaada wakirusha kombora kwa Ali na Hussein na Fatima Zahra vipi tutawapenda watu kama hawa ambao wanawatukana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam wakati Allah subhanahu wa ta'ala amesema radiyallahu anhum wa radu anhu Allah amewaridhia na wao wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala na akasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw mayahudi wakiamini kama mlivyoamini nyinyi yani nyinyi masahaba كنا أبو بكر كنا عمر كنا عثمان كنا علي كنا عائشة نوينجينيو كنا أبو هريرة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به وكيامين كما من منيني فقد اهتدوا وتهاوى تقوى منقوكا ومان إيمان يا مصحابة هاوى كنا أبو بكر نا عمر نا عثمان نا علي نا عائشة نا خديجة نوينجينيو كنا مصحابة ومتم صلى الله عليه وسلم ni imani ya sawasawa ni imani ya kuigwa hawa wanakuja wanawakufurisha na kuwalaani masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam halafu wewe unawapenda kwa sababu wamerusha kombora kwa mayahudi kwa sababu wamerusha vikombora kwa mayahudi ukavunja vunja vijumba ukawapenda na ukawaunga mkono unaingia katika makatazo wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum nar msiwapende wale udhulumu na kuwanusuru na hawa wamedhulumu kwa sababu wanadhulumu haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kumuomba yeye peke yake wanamuomba Fatima wanamuomba Hussein wanamuomba Ali wamedhulumu haki ya masahaba waliozakiwa na Allah subhanahu wa ta'ala Allah amewazaki masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam wao wanawakufurisha Allah subhanahu wa ta'ala amemzaki na kumuondoshia tuhuma mke wa mtume sallallahu alayhi wasallam Aisha wao wanamtuhumu Aisha radhiallahu anha kwa mabaya kwa uovu kwa ufuska halafu wewe unawapenda hawa ni madhalim na hawa ni juz'un minal munafiqin ni sehemu katika wanafiki tena unafiki wao haukuwepo kipindi cha mtume sallallahu alaihi wasallam unafiki wa aina hii ni mkubwa kuliko unafiki wa kipindi cha mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nini Abdullah bin Ubay bin Salul ambaye ni alikuwa kiongozi wa wanafiki kipindi cha mtume sallallahu alaihi wasallam alitosheka na kudhihirisha Uislamu na kuficha kufru basi kufru alificha alidhihirisha Uislamu ama munafiquna wa kirafidha wanadhihirisha uislamu lakini uislamu potofu wanadhihirisha uislamu usiodhihirishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam wanatangaza uislamu uliopindishwa uislamu wa kumtukana Abu Bakar na Umar na Uthman uislamu wa kumtukana mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam uislamu wa kusema Qur'an hii imebadilishwa imepunguzwa uislamu wa kusema kwamba Jibril alifanya khiana badala kupeleka utume kwa Ali akapeleka kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Uislamu huu ndio wanaodhihirisha wao sio Uislamu ule wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo aina hii ya unafiki waliokuja nao hawa ni mbaya kuliko unafiki wakina Abdullah bin Ubay bin Salul la shakka kwamba wanafiki ni ashaddu kuliko makufari wa asli إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ونافق wao watakuwa chini kabisa ya moto نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية تدليا كيش إن شاء الله بينيشا شباذيا ضلالات زم يهودي ومجن رافضة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم